hayo na mahaba hayo baina ya watu katika mafungamano yoyote mengine bimaana hakuna kinachoweza kuwaunganisha watu wakawa kitu kimoja kama mfano wa imani vile yatakavyokuwa mafungamano ya hicho kingine kinavyofunganisha kwa mfano hizbia ukitizama hizbiyun kwa hizbu aina mbalimbali kwa mfano makundi haya ya vyama vya kidemokrasia mfano chukulie huu utawakuta watu wako kwenye chama kimoja kwa hiyo mapenzi yao yatakuwa kwa ule wanachama waoni chama chao kimoja lakini kukitokea sababu yoyote ndogo tu ya maslaha ambayo mmoja anayo kwa chama kingine hapo hapo fanya nini aachana nayo na kwingine sababu wako kwa ajili ya maslahi maslahi upande mwingine huku kwenye hizi ahzab zinazojinasibisha na Uislamu kadhalika mambo hayo utayaona kuwa mapenzi yao na kuungana kwao ni kwa ajili ya nini ya ule umakundi si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa utaona mara nyingi mafungamano yao si kwa ajili ya Allah waweza kuwa wako pamoja lakini nyoyo zao haziko pamoja kwa hakuna kinachowaunganisha watu kuwa kitu kimoja kama imani wakiwa na imani basi huwa kitu kimoja na wakapendana kikweli قال وهي رابطة مستمرة غير منقطع في الدنيا والآخرة na haya ndio mafungamano ambayo yataendelea haya katiki hapa duniani na kesho akhira amma أما الصلات الأخرى فهي munqati'atun mahma kanat quwwatuha أما mafungamano mengine yatakatika tu vile yatakavyokuwa na nguvu yameshikana takatika tu ikiwa hayakukatika hapa duniani yatakatika kesho akhira قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين wale marafiki hapa duniani wanaopendana siku hiyo baadhi ya wao watakuwa ni maadui wa wenzao watachukiana kwelikweli sababu hapa ikiwa hawakushikana lillah watapelekana katika uovu na maasi na kupotezana kwa kesho ikawa kila mmoja amlani yote ni wewe wewe ndio ulinipelekea huko na yule amwambia na wewe wakumbuka ulinifanyia hivi na hivi wewe ndio ulifanya mimi niwe kadha niwe kadha kama muona nyinyi watu washikana kwa mfano kwa ajili ya uovu fulani wal billah siku hizi haya mambo yatokea hata huko kwetu kundi la vijana ishirini 30 wameungana kwa ajili ya kuibia watu utaona ukiona utafikiria wana umoja vijana wadogo Allah amewapa ujana neema wasiutumie ule ujana wao na neema kama ile katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kutafuta ilmu yenye manufaa na kusaidia mshtama wao katika kufanywa ni mshtama wa amani na kheri ukawaona wameungana kila mmoja aje na kisu chake ama na panga lake kisha tutakutana mahali fulani tutakayemuona barabarani tumuibie kama ana kitu tumdunge visu kwa nini ukubeba hasa haya makundi utayaona Yaani lau kama utamuona mmoja mmoja hivi wawili hafanyi kitu yeye akiwa mmoja peke yake ajua mimi ah, nikienda pale nitapigwa mimi nitafanywa hivi lakini tukiwa wengi tuweza kufanya hizi dhulma kwa utaona wako pamoja wasaidiana lakini siku hiyo kila mmoja atakuwa adui wa mwenzake hakuna ambao mafungamano yao yataendelea hapa duniani na kesho akhira illa almuttaqin isipokuwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala peke yao wameshikamana kwa ajili ya Allah na siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ataweka ala manabir min nur almutahabbina fiyya wale waliopendana kwa ajili yangu ala manabir min nur watakuwa katika mimbar za nuru siku hiyo siku ya kiyama mpaka ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa pamoja wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara ona waenda kwa makundi wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja pamoja ili ile raha yao izidi walikuwa hapa duniani wako pamoja katika khairi waelekezana pamoja katika mambo ya khairi na kesho Allah atawajaza siku ya kiyama pia peponi waingia pamoja pamoja takuwaje siku hiyo hapo waweza kuona mijitu miwili mitatu imeungana mivio mijivi ya kikweli kweli wiba pengine labda wampewa cheo mahali fulani wana ukubwa fulani mwivi kweli kweli basi wakishapanda ndege hao washakwenda kuiba huko wakirudi hivi ona washuka ndege wafurahi kuna kama wao pamoja sio <laughs> pia motoni wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara ikiwa ni kufar wataingia kwa makundi ndani ya moto waliyadhu billah na ikiwa ni waislamu wana uovu basi watachukiana siku hiyo kwa ule uovu walioamrishana Allah akitaka atawasamehe akitaka atawaadhibu kwa kadri ya ule uovu waliowafanyia watu kwa mtu achunge yale mafungamano yake na mwenzake ni kwa ajili ya nini وقال عز وجل وتقطعت بهم الأسباب أي أسباب الأخوة والصلة kwa hivyo kila sababu na maungano yale viunganishi ule undugu vyote vitakatika siku hiyo isipokuwa kwa wale wenye kumcha Allah ولهذا كل علاقة وتآخ مآلها إلى التصرم أي إلى الانقطاع إلى التصرم والانقطاع illa taakhi fillah sababu ya kila mafungamano na undugu mwisho wake ni kukatika isipokuwa wale waliofungamana kwa ajili ya Allah peke yake hao ndiyo mafungamano yao yatabakia hapa duniani na kesho akhira kwa muislamu usishikane na mtu isipokuwa ni kwa ajili ya Allah msidanganyane bwana ukashikana na mtu kwa sababu ya maslahi ya kidunia yataisha bwana ukitaka kujua kama mtu hayuko na mwenzake kwa ajili ya Allah utaona maslahi ya kidunia yakikatika tu pale ndio panapoishia pale ule urafiki lakini wanaopendana kwa ajili ya Allah hawaangalii maslahi ya kidunia huu ni ndugu yangu kwa ajili ya Allah anacho ndugu yangu hana ndugu yangu hivyo ndivyo inavyokuwa ama wengine mafungamano yao ni kuwa akiwa nikiwa naye kuna maslahi fulani yapatikana basi mimi sijali ndio ukaona waweza kumwona mtu ajiita sasa mimi ni answari na huyu mwenzangu ni sufi kama vile Sudani juzi wameungana ansar sunna na khurafiyun na ishtirakia mpaka makundi ya ishtirakia sallallahu alaihi wasallam eti kitu kimoja si mwadanganya watu tu siku moja mmemsikia mmoja kwenye mkutano fulani hivi wa mahizbi asema mimi nahimiza tuwe kitu kimoja ule umoja wa mayai na mawe kwenye kapu moja tuwe kitu kimoja ha? kitu kimoja cha vipi hivyo kama kwa mfano sisi tumeunda chama kule kwetu kataja mji wao mimi ndio chairman na huyu vice chairman mwenzangu huyo hapa sufi na mimi mwahabi niwafahamu ukiangalia hivi jua jamaa hao wanaungana kuna mtele mahali fulani hao <laughs> haiwezekani bwana ikiwa nyoyo zenu haziko pamoja mwezi kwa kitu kimoja isipokuwa labda mfungamane kwa ajili ya dunia kisha yale mafungamano ya kidunia yakiisha basi mtaachana subsilillah amkuungana lillahi subhanahu wa ta'ala وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة رواه البخاري في الأدب المفرد من أكل بمسلم أكلة الأكلة هي الطعام الذي يؤكل شكولة كده كنتشوليوه والمعنى أن يجعل عرض أخيه وسيلة لأكله kuna baadhi ya watu hufanya ardhi na heshima za wenzao kuwa ndiyo njia ya wao kula بأن يقع مثلا في عرضه أو يشي به أو يصفه بصفات سوء عند عدو له لينال بذلك مالا أو جاها أو مكانة أو حظوة أو رئاسة maana yake ni kuwa afanye irdhi ya ndugu yake kuwa ndiyo njia ya kula heshima ya ndugu yake aivunje ndiyo njia yake ya kula kamvunjie heshima au akamtidia fitina ndugu yake muislamu au akamsifu kwa sifa mbovu kwa adui yake ili apate kwa kufanya hivyo mali au cheo apate uongozi na hili lafanyika kuna baadhi ya watu katika kampuni kwa mfano wafanyakazi wote sawa kuna baadhi ya watu kila akimuona yule ambaye mumuita bosi utamwona yojipendekeza basi salamu alaykum bosi vipi hmm. ah basi ilikuwa nitakwambia tokini sijui yule fulani unamwona hapa hmm. nafikiri anchelewa leo kumbe amtidia mwenzake nini fitina mtidia mwenzake fitina mara mwana bosi vipi hmm. aanze kum, kumweleza kitu ambacho si cha kweli kuhusu ndugu yake namuona pale ankato afanye kazi yote bwana mimi napanga panga vitu pale kwenye shelfu yeye niangalia tu ama unamchagua siku hizi ndo sarangi ah sikumfanya sarangi bwana vipi basi huwa yuwakaa tu pale ah jamaa mtilia mwenzake nini maneno wako wengi tu wengi wengi mimi nawajua watu wa karibu wafanya makazi katika makampuni makubwa na wana experience na wana ujuzi alhamdulillah leo hapandi cheo huyu hata kwa nini kumbe kwa sababu alikuwa juu yake azuia yale mazuri yote anayoyafanya sionekane na wakubwa sionekane kuna mmoja anaeleza mpaka waja wale sasa si mbosi hapo waja wale mabosi wenyewe sasa nani mfanya kazi hii nafikiri kuna mmoja katika wafanyakazi hapo jua wako wengi hapa aliyefanya hii nani fulana njoo wewe ndio uweze kufanyia eh. hii mashini ilikuwa inkufa kabisa wewe umeweza kuifufua eh, nimeifufua naomba makaratasi yako mpatie huyo bosi nataka kuyaona CV yani asema nkimpelekea bwana yeye yatupa hafikishi akiulizwa sasa vipi ile jamaa asema ah yule nafikiri hataki kazi yule naona hata habari yana hataki kuleta hata makaratasi yake sio muelewa yani yeye aendelee kubaki hapa aonekana kwamba nikimpelekea huyu hizi karatasi labda aweza kufanywa nini bosi wangu mfahamu kwa hivyo amharibie yule ndugu yake muislamu kwa sababu ya mambo kama haya ili yeye aendelee kula tonge pale ndio anayekusudiwa hapa si mwingine na hao wako kila mahali hasa kwenye makazi ya kidunia dunia haya utayaona sana mambo ya kidunia haya watu hushindana kwa sababu ya dunia sana utayaona وهذا فيه التنبيه على حرمة المسلم في دماء على حرمة المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم نهابا كنا تنبيه جويا هشيمة يا وإسلام كويشيم وإسلام كتك دم زاو كتك إشيم زاو مال زاو شيم مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ni haramu kuimwaga damu ya muislamu mwenzako kuivunja heshima yake kula mali yake bila ya haki hadith rawu muslim فإذا كان المرء لا يبالي في طعامه وشرابه أن يحصله ولو على حساب الجناية على أخيه المسلم فأين الأخوة الإسلامية وأين معاني الخير ikiwa mtu hajali katika kula kwake na kunywa kwake apate hata kwa hisabu ya kumfanyia jinai na uovu ndugu yake Muislamu. Uko wapi undugu wa Kiislamu? Yako wapi maana ya kheri hapa? We una kheri gani? Na mara ngapi watu walalamika? Wangapi utawasikia wakilalamika mambo kama haya? Yaani kuna watu wala katika migongo ya wenzao, amkanyage yule mwenzake, ndio yeye ali aona, nsipomkanyaga usitokula قال فإن الله يطعمه مثلها من جهنم فالله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك بالنار الله سبحانه وتعالى أتم عذيب وكتنو شاكي ايش وشاكولا كوكوبيتيا مسلام من ذاكي أتم عذيب نموت وجهنم فيطعمه يوم القيامة من طعام النار أم ليش قيامة قيامك شاكولا شواتو ومتوني فتكون هذه الأكلة التي أكلها وبالا عليه يوم القيامة حيث يأكل مثلها من نار جهنم كيف كلا الشوكولا بدنيان يعني عذاب وكيس كوي قيامة ما رجيو ياكي يوم بايا سكوي قيامة apewe chakula mfano wa kile chakula hapa duniani lakini cha moto ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم أي كسي ثوبا كما vile kula akavaa sasa bimaana hata kuvaa kwake pia avaa kwa kupitia kumtilia mwenzake fitina kumkanyaga ndugu yake muislamu ardhi yake ili yeye apate kula kuna watu waitwa mpaka leo waitwa vichuzi Sikia hili jina latumika mitaani. Vichuzi. Huitwa hivyo. Yaani wao kazi yao ni kumpamba pamba yule walioko chini yake. Wampamba yani. Sasa iza kuja pale basi unaona bwana yule fulani yule yani katika wale watu ambao yeye hawapendi. Nimuona alimtukana ah, wewe. Basi basi bosi mpe 200 hapo. Haashika. Sio fahamu yani atumia maneno kama hayo ya ulaghai ulaghai ili mradi apate kitu hawa pia wako mitaani wengi kuna watu ndio kazi yao hiyo hawana kazi nyingine kazi yao wao ni kuwa waje pale avaa na kula kwa kutumia ardhi ya ndugu yake muislamu bihaythu yakunu qad nala hadha thawb au hadhihi alkiswa أو هذه الأعطية بسبب وقوعه في أخيه المسلم سبب يكو كم سيمان سيمانغا نكم زوم زفبان رقياك مسلم ودي يوفا بمعنى كل كواكي كوفا كواكي نكو كبتي عرض زلوزاكي وهذا ليس للحصر هابا هاي كفون وكو نكولا نكوفا بكي أكلا فمثاله أيضا لو أن شخصا نال رئاسة أو ولاية أو غير ذلك بوقوعه في عرض أخيه المسلم انتقاصا له واغتيابا له ونميمة وغير ذلك hapa mfano wake pia ingia mtu akapata uongozi pata wilaya fulani kuisimamia au mengineyo kwa sababu ya kuingilia heshima ya ndugu yake Muislamu kuitia dosari kamsengenya kamtilia umbea ghairu mubalim bihurmati akhi almuslim bila ya kujali heshima ndugu yake muislamu faqad yuhassilu gharadahu alladhi arada lakinahu yabumu yawm alqiyamati bilkhusran fa inna Allah azza wa jalla yaksuhu min jahannam huenda akapata malengo yake hapa duniani kwa hizo fitna anazoweka akapata malengo yake ni wangapi katika watu ambao walikuwa wakipendana wako karibu pamoja wakaingia ombea katikati na wakawakusanisha ikawa hawazungumzi tena kabisa ikawa vita kufa kutozikana wasema nani waliosababisha mbea fulani kumbe alikuwa hana raha na ule uhusiano wao wao uhusiano maskini hata wana maneno baina yao akatia maneno ili awe yeye karibu wako na mmewapa mifano mara nyingi utapata katika makazi kampuni mbalimbali mbali mfano huu ndio utoa utapata mtu ana ujuzi Allah amempa na mwingine yuko juu yake hana ule ujuzi ule aliko chini yake anao lakini azuia afinya na akiulizwa vipi ule kijana fulani tunamwona hapa miaka mingi anasema yuko miaka mingi hapa lakini sijaona kama yoelewa vizuri ile kazi naona kidogo paka nimsaidie saidie nyi hamtomweza huko ama tutataka kumpeleka branch nyingine ajua akienda kwingine huyu ndio kupanda cheo akwambia yule hamtomweza yule mpaka awe chini yangu wajua yule ana nini awajua ah, wakati mwingine ana hili ana lile ana hili ana lile kwa mpaka mimi nimsimamie yani aonekane kuwa bado hafai abakie yeye aendelee kula na kuvaa kupitia nini ardhi ya ndugu yake muislamu makosa makubwa sana ni hasara kesho utakwenda kuvishwa nguo ya motoni wal billah ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة أي نال من رجل مسلم من قدره ومكانته هنا أكم بنجي يمت وشماياك رقياك مسلم أكم بنجي وشماياك كأن يقلل من شأنه في الولاية أو يقلل من شأنه في العلم أكا أكاوي وشماياك yuamdharau anataka aonekane ni mtu mdogo katika ule uongozi pengine ni kiongozi katika serikali mfano akamzungumza ili watu wamuone kama ah, si chochote au Allah amempa ilmu kama si chochote na hajamfanya chochote pengine kaudi akauliza mfano mtu fulani bwana wamjua vipi ilmu yake ah, hata simjui bwana mwanzo ana elimu gani hana chochote anasoma hakusoma chochote hana chochote anachokijua yule mimi namuona muona alikuwa akipita pita mahali fulani hivi kidogo hivi basi kwani ushakwenda jamia ushakwenda kwenda jamii haya sasa unasoma wapi anisoma ah, soma kwenye hala ah, basi una elimu chochote una kitu wewe akao yozungumza kwa namna lakini ajua ndani ya nafsi yake kwa yosema urongo lakini yukallilu min sha'nihi yani aonekane ni kijidude tu kidogo hakina kitu adharauliwe tu ile ndugu yake hii pia yatokea lakini maqama riya wa sumha afanye hivi ili iwe riya na sum'a tuonekane kuwa yeye wajua zaidi na ajionyeshe asikilike وهو ليس في ذلك ناصحا لله ولدينه ولعباده afanye hivyo sio kuwa awatakia watu khairi katika dini yao au katika kuwatakia waja wa Allah khairi katika ilmu wanaoitafuta la ليس غرضه النصح وانما غرضه من هذا الرياء والسمعه والشهره سواء انما غرضه من هذا الرياء والسمعه والشهره malengo yake katika kufanya hivyo ni riaa na sum'a kutaka kusikilika na umashuhuri akamdharau ndugu yake kwa yule si chochote ama akaja mtu amemtangulia kielimu yuko mbali kabisa kama ah kwani fulani ah yule mimi sijawahi kumsikia ansoma wapi kwani yule ili aonekane hana kitu yule si chochote ama akaenda na yeye akasoma pale aliposoma mwenzake hii yatokea sana baadhi ya watu si wote lakini baadhi ya watu wana mtihani kama huu sijui kwa nini na siku hizi iko sana kwa vijana akishapanda ndege tu yeye akaenda kwa mfano kusoma Madina akirudi basi hata kama mtu amemtangulia vipi yeye si chochote ama akapanda ndege akaenda Riyadh akirudi yule mwenzake anasoma Madina si chochote ama akapanda ndege akaenda Kuwait kusoma kokote kule si ampanda ndege asharudi sijui ukipanda ndege huwa kile kichwa cha badilika badilika kuna vijana maskini wanatabu sana hasa akisharudi wale waliomtangulia kwani wewe unasoma mpaka wapi mimi nasoma mpaka bakarilosi sijui ta bakarilosi sijui losi mpaka hapo eh, basi mimi pia ninasoma mpaka hapo tuna tofauti gani mimi na tuko sawa eh taratibu baba taratibu mtakuwa sawa pengine yule umwacha hapa nkusomesha mpaka ukamaliza thanawi mfano akakufundisha okay sasa kwenda kule miaka minne ndio nini uje umdharau mwalimu wako hapo yafanyika kwa baadhi tulab si wote yafanyika ambao makosa makubwa sana thumma yuqallilu min sha'nihi ndio pale mimi kwani wewe unasoma hapo unasoma Madina miaka mingapi minne na wewe na mimi pia sina soma Madina miaka minne sasa tofauti yetu mimi na yeye nini tuko sawa tu kep tartibu bwana kidogo fanya heshima usifanye hivyo haiwezekani wasema hivyo lillah mtu asema maneno kama lillah kwa ikhlas awatakia khairi watu la wewe wasema hivyo na malengo yako wajua mwenyewe Allah ndiye anajua kilicho katika moyo wako baadhi ya watu si wengi lakini wako كأن يطعن مثلا في عالم وقصده بذلك أن يبرز نفسه amfanyia taan mwanachuoni mkubwa haja yake ni yeye sasa aonekane mfanyia taan yule ana nini yule ah yule hana chochote yule hata mwanafunzi wangu mdogo kabisa yule siwezi kumpimisha na yeye fanisha hivyo na mtu amekupita kielimu mbali sana kuna mmoja amzungumza mmoja katika maulama namna hiyo asema msituletee watu watatu jawasikia wasoma wapi do na kumbe mtu amesoma kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika wanafunzi walikuwa wakisoma yeye akifanyia taaliq Sheikh Ibn Baz rahimahullah miaka kamlazimu tunamwambia sijawahi kumsikia wala kutuletea watu waeleweke hapa yani itakuwa wazungumza lillahi hivyo lillah ah tartibuni alim min ulama almuslimin na hii utaiona sana kwa ahlul bid'ah kuna klipo moja naiona ya albir mwanzo akaanza na ibn taymiyah sasa ibn taymiyah huyo mwanachuoni mkubwa wa kiwahabi utafikiri Abu Muhammad Abdul Wahhab amemtangulia Ibn Taymiyyah ankufa mwaka wa saba na saba huko nyuma baada ya karne nne takriban ndio yuaja nani Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala lakini pia Wahabi yeye pia Wahabi eh halafu akaja Ibn Qayyim al-Qayyim pia alikuwa mwanachuoni mwanafunzi wa kisha sema hivi kisha akaja huyu Muhammad Abdul Wahhab Muhammad Abdul Wahhab kama mimi tu kama mimi tu hakusoma wala nini kama mimi tu hivi vyasema alafu wale makhurafi waliokaa pale shika <laughs> mtakuja kuona huko mbele waman qama birajulin maqama riya'in wa sum'a ikiwa ulisimama maqama riya'in wa sum'a wamzungumza mwanaochuoni mkubwa namna hii kwa madharau namna ili aonekane si chochote kisha wewe mwambie yeye sasa mfano mtu kama umwambie hebu zungumza kiarabu dakika tano bila kuchanganya kiswahili no utasikia raha dakika tano tu si nyingi sasa wamdharaulia nini mwanachuoni mkubwa kama yule haya utayaona sana kwa ahli bid'ah wal khurafat kuwadharau watu wa haki tena sana sana kama mbesi chochote na hapa kwetu kuna mfano huo kama mzuri sana yani wakitaja mtu wao al-allama tena inaweza kuwa yuko pale mbele kuna mmoja asifiwa amekaa kwenye kiti pale mbele basi awaambia jamani leo tuna mgeni mkubwa mtukufu al-allama al-alimu baqiyatul baqi hao katika wale asema mimma taraka alu Musa mimma taraka alu Musa clip mimma taraka alu Musa ndio hawa bwana kwa hiyo hakuna mwanawachuoni tena mimi nazungumza kimataifa ulimwenguni katika wale ambao wategemewa wale ulimwenguni mmoja ndio huyu hapa yuko hapa sadala jamaa tuoneni huruma kidogo na kuhakikishieni huyo mtu mchukueni kisha mumsikilize juzu amma tu kama tawasomea mwanzo mpaka mwisho usiende mbali tu hebu soma juzu amma tukusikilize kisha usikie vituko hivi al-allama al-allama nini hiyo yani yule mtu kwa sababu ni wake amfurisha kumbe njipu ndani lina usaha na yule ambaye kweli Allah amemruzuku ilmu kikweli ukaona mwanawachuoni kama ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akazungumzwa kwa maneno ya kejeli kabisa نذراو كبيس ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة سيما شيخ وهذا كأن يطعن مثلا في عالم وقصده بذلك أن يبرز نفسه والله عليم بنيته وسيقيمه يوم القيامة مقام رياء وصنعة الله يوجيه كده يكون لن يمويه نسكو القيامة أتمويك كتك سيمويه بيا الله أتجيوني شنايك ومبرز يعني أتنفذيه شنبير زواك نسكو القيامة أتونيكان أنك لم تفذيها يك وهذا لا يظهر للناس شيء منه لكن الله عليم بالصدور na hili jambo halidhihiri kwa watu watu hawawezi kujua kwa sababu kilichoko ndani ya moyo Allah ndiye anejua fa innala min amirin au alim kwa mfano akamzungumza kiongozi kuna wengine waona ni sifa kuwazungumza viongozi ndio ushujaa akamzungumza na wengi au naweza kusema takriban wote wanaozungumza viongozi ukiwaangalia makini utakuta kuwa ataka aonekane tu kwa yale mazungumzo yake utajua aambiwe fulani bwana shujaa bwana haogopi kwa sababu awamu awamu wao watakaowaponde viongozi wao wafurahia kwa nini kwa sababu wana vitu katika nyoyo zao dhidi ya wale viongozi sasa wewe badala ya kuviponya ah, wewe ndo wazidisha basi takbir Allahu akbar tamua mimi eh, eh, eh. na kumbe nyumbani na panya kibao na kwamba mwiko anashindwa kuwaua utamua kiongozi wewe wewe wajitafutia balaa tu mara ghafla shikwa twawatia Mungu twawatia Mungu kwani tuonea uliambiwa tangu na mwanzo la tuanid man idha qala fa'al ya akhi simfanyia inadi yule ambaye akisema atafanya atakufanya chochote anachotaka sababu ana uwezo Allah amempa nguvu hizo ndio kiongozi akisema yule mkamate yule ukamate wewe <laughs> utatembezwa na vidole ujikuta utatembea na vidole unajua kutembea na vidole fanya mchezo utaona watu watembezwa na vidole vipi kuna sehemu washikwa hivyo wanyanyuliwa juu hivi sio ni gia gani yanyanyuliwa hivi kisha mwana mtu ashiki chini atembee basi jamaa mwanionea mwanionea wewe tangu na mwanzo watakia nini mambo hayo takia nini kwa sababu wengi wanaosimama kuwazungumza viongozi kwa ubaya ni watu wanaoleta fitna katika mshtama wazungumza riaan na sunna kwa ya mponda yule kiongozi ili kujionyesha mbele za watu alafu ukiona hawa haswa hizbiyun hawa harakiyun yeye akizungumza jamaa watu waambizana kidogo kwa chini oh yani wewe uambizwe kando kando lakini viongozi we huoni kama wana haja wao si binadamu pia ama si binadamu binadamu tena wao ni binadamu ambao mara moja kufanya kibri ukimzungumza mbele za watu aha atakufanyia kibri tu kwani utamfanya nini kitu gani utamfanya na ndiyo maana mtume wa sallam akatuelekeza kufanya nini kuzungumza naye kwa siri sababu kwa siri ndiyo zaidi yaweza kukubali je akikataa si ushafikisha usitoke kule kisha ukaja hivi tulikwenda basi mimi na fulani tukamnasihi kule ndani sasa si siri tena hiyo wewe umwaibisha maadamu ushafika ushasema Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa njaalia baraka katika maneno yako atafuata hakufuata wewe huna udhu huna madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala una udhuru wako خلاص انتهينا قال فإنا لمن أمير أو من عالم أو من تاجر مسلم ناصح hatta taksuda suku ah. kuna mfanyibiashara fulani fanya biashara amzungumza vibaya ili aharibu soko lake watu wasiende kununua bidhaa zake wenda wapi bwana nda supermarket fulani vitu vake feki akhi watakia nini kuingilia watu pengine labda hivyo feki na vizungumza wewe kwa bei hiyo hiyo feki wale maskini hawana uwezo wale wanunua hivyo feki sababu hawana uwezo hivyo vyako tutaviweza wapi lakini amzungumza kwa uongo pengine ulimfanyia biashara awaletea watu bidhaa nzuri amzungumza basi tu kwa wivu wake na hasada alikuwa nayo amtangazie vibaya mbele za watu makosa ويكون له هو الشأن ويكون له هو الشأن jambo lote لك lake فغرضه ليس النصيحة malengo هو huyo نصيحة nasiha na kuwatakia وانما غرضه الرياء والسمعه وان يحمد ما لنقياك الرياء أسكليك asikiliki نحو ذلك من المعاني ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة قد يكون مثلا شخص في ولاية ما ماضيا بها على الاستقامة والسداد كونفانو يوزي كان متوى كبير وونغوزي فلان ولي وونغوزي واكي أو بلك فيزوري كتك استقامة نوساوة فينال منه شخص من أجل أن يسقطه من الولاية مع أنه أهل لها كيش متوى أنزكم زمم زفبايك وفيونغوزي وكوبواكي وكوبواكي ili amuondoe yule katika uongozi pamoja na kuwa pengine astahiki kuwa pale walam yakum bidhalika nushan na akawa hakusimama pale kwa kuwa yuwatakia watu kheri ama malengo yake ni mazuri la wa inna qama bihi maqama riya'in wa sum'a amesimama pale kisimamo cha riya na kutaka kusikilika fahadha dhulmun lihadha ash-shakhs min jiha ومن جهة أخرى أن من فعل هذا الأمر قد قام مقام رياء وسمعة يعاقبه الله بأن يقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة فيفضحه على رؤوس الأشهاد هو يسمى أمكسي مرمبيل منزو ممكسي يلمت كيش أنا يهي وبند وبيله كويل جام ومن اسمامية كواجيل نكتاكس كيلك الله تموذيبه kwa kumweka katika sehemu hiyo hiyo ya riya na sum'a bimaana Allah subhanahu wa ta'ala atamfedhehesha mbele ya watu wote siku ya kiyama وهذا يذكرنا بما جاء في صحيح البخاري في قصة سعد رضي الله عنه حيث كان واليا على العراق سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل ambaye ni mjomba yake mtume صلى الله عليه وسلم mtume sana alikuwa akijivuna akisema hadha sa'dun khali Saad alikuwa akirusha mishale ana shabaha sana Mtume sana akimwambia irmi ya Saad fidaka abi wa ummi katika wale ambao Mtume sallam amejitolea fidia baba yake na mamake kwa ajili yao mmoja wao ni Saad sababu alikuwa na shabaha sana ya mshale kwa katika vita Mtume sana akimrushia mishale tupa hiyo akirusha akosi <coughs> masahaba walikuwa na shabaha kuna vita vaitwa ghazwatu dhati uyun siku hiyo walikubaliana masahaba leo hebu tuanzeni hivi vita na kutoboa macho ya makafiri kwa kila mmoja akapewa mshale wakirusha tu mara kwanza wakatoa macho elfu moja kwa mara moja kila mmoja yule adui amempiga kwenye jicho <laughs> utabaki sasa ikiwa nchagua jichwa nilipata pale pale je akichagua mwili ataukosa sasa Saad alikuwa ndio katika wale namba za juu wale yani wale wenyewe kwa shabaha huyu Saad huyu ambaye amesimama na mtume wa sallam mpaka kufa kwa mtume wa sallam achukuliwa apelekwa na Umar Iraq kuwa wali yani yeye ndio kiongozi kule Iraq kwa niaba ya Umar radhiallahu anhu kisha fashtakahu baadhum inda Umar wakaja jamaa mpaka kwa Umar tunkuja hapa kukushtakia Saad bwana ah Saad yule ninayemjua mimi ambaye mubashshar bil janna Saad fil janna huyu pia munkuja kumshtaki watu wa Iraq na taabu nyinyi watu wa Iraq kuanzia wakati huo fitna haziishi katika nchi ile wamekuja pale kumshtaki Saad haya waqama ahaduhum maqama riya'in wa sum'a kuna mmoja apenda sifa hawa wako kila mahali apenda sifa akasimama huyu Saad hatuswadishi vizuri huyu Saad hagawi vizuri akigawa yofanya dhulma huyu Saad atazungumza maneno ya uongo kabisa lakini amesimama riaan wa sum'a aonekane asikiliki وكذب على سعد amsemezea uongo sana wanasaba ilayhi ma huwa bari'un minhu akamnasibisha mambo ambayo yuko mbali nayo very innocent hana yote hayo namsemeza na Saad alikuwa ni mustajabu da'wa akiomba dua hivi salamu alaykum ushakwenda babangu kwa kiomba dua basi Allah mtakabalia dua yake fadaa alayhi Saad akasimama akamwangalia yule bwana akamwambia ama wallahi la ad'uwanna bi thalathin mimi nitakuombea mambo matatu nitakuombea mambo matatu Allahumma in kana abduka hadha kadhiban ewe ya rabbi ikiwa mja wake huyu ni muongo amesimama hapa muongo qama ria'an wa sum'a amesimama kwa riaa tu na asikiliki faatil umrahu ya rabbi mpe umri mrefu sana asifi haraka <laughs> we usicheze na dua madhulum wewe za kuona kumwombea jambo baya amwombea aishi muda mrefu mpe umri mrefu ya rabbi mrefu sana waatil faqrahu kisha umfanye faqiri watamani kufa hufi awe maskini huyu umeelewa awe maskini huyu maisha yake awe maskini na alafu umri wake mrefu huku maskini waaridhu lilfitan kisha umtie kwenye fitna huyu tie kwenye mafitna huyu mpaka akome maisha yake kwenye balaa naam akamwambia mambo matatu bituli al-umr wa kathrati al-faqr wa ta'arud lil-fitn fakana dhalika yule bwana akaishi akawa mzee mtu mzima maskini aomba barabarani kisha akiwaona wanawake wapita wafukuza ashikashika wanawake mpaka wanawake wewe mzee huna haya wewe ndio fitna hiyo akiambiwa sema nitafanyaje mzee mkongwe mmeapizwa mmeapizwa na nani na Saad dua ya Saad nilipata mimi